គាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់អាចញ៉ាំអាហារបានខ្លួនឯងគ្រាន់ថាគាត់ជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគាត់នៅដកដង្ហើមរៀងហត់ហត់តិចអូនបាទហើយសម្ពាធដង្ហើមគាត់ហ្នឹងក៏ឡើងខ្ពស់ឡើង9ជាងចិត្តដល់98 99ហើយតាមគ្រូពេទ្យគាត់ផ្ដល់មកណាបាទគាត់នៅហត់គាត់ជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំអាហារបានអីបាទអីបានទេបាទបាទដឹងខ្លួនហើយក៏មុននៅ CIU ឥឡូវគេដូរទៅជានៅបន្ទប់ VIP ណា ទុកសម្រាប់ផងគាត់គាត់ផងគូពេទ្យទៅព្យាបាលហ្នឹងហើយគាត់ព័ត៌មានពេទ្យឲ្យមកគាត់ឲ្យញ៉ាំអាហារបានអីបានអាការវិវត្តជំងឺផងគាត់កាន់តែមកល្អបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអូនណា